บุ๊กทูห้าสิบสี่ลิมาปุลุอ็มปัตซื้อของอ e อ b e ลันจาผมต้องการซื้อของขวัญ saya ingin membeli sebuah hadiah แต่เอาที่ไม่แพงมาก tapi yang tidak mahal อาจจะเป็นกระเป๋าถือ mungkin sebuah tas tangan คุณอยากได้สีอะไร warna apa yang anda inginkan สีดำสีน้ำตาลหรือสีขาว hitam, coklat atau putih. ใบใหญ่หรือใบเล็ก yang besar atau yang kecil. ขอผมดูใบนี้หน่อยได้ไหมครับ bolehkah saya melihatnya? ใบนี้ทำมาจากหนังใช่ไหมครับ apakah ini terbuat dari kulit หรือว่าทำมาจากพลาสติก atau dari bahan sintetis ทำจากหนังแน่นอนครับ tentu saja dari kulit ใบนี้คุณภาพดีมากครับ ini adalah kualitas terbaik และกระเป๋าถือใบนี้ก็คุ้มค่าราคาจริงๆ นะครับ dan harga tas tangannya sangat terjangkau ผมชอบครับ saya menyukainya ผมเอาครับ saya ambil yang ini ผมจะเปลี่ยนได้ไหมครับ ถ้าต้องการ Apakah boleh saya menukarnya? ได้แน่นอนครับ Tentu saja. เราจะห่อของขวัญให้คุณ Kami akan membungkusnya dengan kertas kado. ที่จ่ายเงินอยู่ทางนั้นครับ Kasirnya ada di sana.